mutsina ngenda bahinikaze murano makuru hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira huguruwe ivyatiro ry'ibihingurwa mu Burundi n'umukuru w'igihugu kuri wa kane mu jambo ryiwe bimwe mu byo yashikirije akaba yasabye umushikiranganje hajejwe amahinguriro kushikiriza politiki y'igihugu ijanye n'amahinguriro mu nama nshikiranganje hari umwigisha kuri ruse bururi mu ntara ya bururi yishwe akerewe mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kane hari n'abanyeshuri batanu biru birukanwe muri komine gihanga intara ya kuri wa kane bikavuga ko bafashwe bariko barerekana inyishu mu kibazo ca leta co mu mwaka w'icenda ideni ideni mu kanya mu ngabwa ivyuma hari idohino y'imana kuri mikoro kumwe na honera muco sangwa ikaze isa ndasubiye kubaramutsa igisozi kinini cy'iyarara kiribonekeza mukamenge ku ibara rya cumi na kane muri quartier mirango ya kabiri abanyagihugu baba hafi yaho bakamenyesha ko badatahura ukuntu babana n'iyarara kandi bama batozwa amahera yo gukura umucafu mu ngo donido na mihayikanya na nako na mihaye naomi nitegeka Mu kibanza kiri kw'ibarabara rya cumi na kane muri quartier Mirango ya kabiri zone Kamenge commune Ntahangwa uhashitse wakigwa n'umunuko ugusanga nko ku metero 50 vyongeye hibonekeza urusazi imbere y'iryo yarara hari umutamakazi hadandariza ivyamwa n'ibiyoba hepfo yaho gato bahadandariza amakara igihe twahashika mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu twahasanze abasuka imicafu bariko barayihasuka ukuri kwamye ndetse n'abana abana barondera ibyo botoragura muri iryo yarara ku bw'abanyagihugu twahasanze ngo iryo yarari hasukwa n'abo mu micungararo yaho ngo banka ko imicafu yuzura mu ngo zabo kuko amashyirahamwe ajeje gukura imicafu mu ngo ataza kuyitora umwe mu banyagihugu bahaba avuga ko adatahura ukuntu batozwa amahera yo gukura imicafu mu ngo mugabo ntihakugwe ingorane muri ka gace ko ngaha nta modoka iza gutora iyarara niyo mpamvu rero n'ababikora mu mpangu babiterera ngaho nabyo reka gutera indwara bo bibona biruhande bibarabara gusaba ko bobikura twe turayariha nyira ariko simbona ko iri barabara gituma bataza gutora yera arara undi munyagihugu nawe anegura ko iyo micafu idakugwa mu mpangu ati umuti nuko imicafu yoguma isukwa muri ico kibanza kugira abatebe bayikureho bebwe ingwara n'ukuri ahubwo twararambye kwararisha amahera keshi yuko bakuriye arara kuko mine atakatasi ufise nta jambo uvuga babandanya babishiraho kubera atamodoka iza kubikura kandi amahera arihwa nibatubwire basantu bashira ayo mahera ahubwo kubera nyene abashefu bamwe bamwe baca ngaha mu bajeti ayo mayarara nibaza barabisukaho cyane kugira rizibiri barabara niho bogira inguvu zo kuza kubikura abo banyagihugu bagasaba ko uwo mucafu wo kugwaho vuba tugushimire na Mireye Esperance Akizimana arongoye zone Kamenge akamenyesha ikibazo bakizi akamenyesha kandi ingorane itegwa na bamwe mu banyagihugu batariha amahera yo gukura imicafu mu ngo ariko akamenyesha ko bagiye gukorana n'abajejwe ico kibazo kugira bakure ico iyo ngorane mu nzira makuru ajyanye na politike kugwanya ubushomeri no kwitaho ibisata by'ubutunzi nko kugwiriza umuyaga nkuba nibyo bigiye gushigwa imbere n'umugambwe fpn imboneza wemerewe gukorera ku mugaragaro n'ubushyirangange bw'intwaro hagati mu gihugu bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru hakaba n'umuvugizi wo mugambwe aho kuri wa kane bahawe urupapuro rwemerera uwo mugambwe habiyambere akademeza ko uwo mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi ugahuririkamwo ugahurikiriramwo rwaruka rufise ihangiro ryo kunagura urubwa rwa politike tumukurikire kuno munsi uri hejuru turishimye turumvise yuko natwe by'ukuri tugiye kwerekana icyo dushoboye nko guharuka mu bijyanye na politiki mu bijyanye no gutsimbataza amahoro mu bijyanye n'ubutunzi reka n'imibano mu bya politiki mu bijyanye n'ubutunzi tugiye guharanira by'ukuri ibijyanye no gukura ubushomeri mu guharuka ibyo twaraviteguye kuko twasanze muri politiki benshi barabivuga mugabo ntibigeze berekana ingere bizokorwa kugira ngo ugwaruka ruronke icyo rukora kugira ngo ruve mu bushomeri ni ibihe mugiye kwishimikiza mu kurwanya ubwo bukene iyo nzira ni ko muvuga inzira inzira n’iyihe iyihe iyo nzira itunganijwe gute kuva kera mwami abantu bamaze ngo ugwaruka batubwira ngo turi Burundi bw'ejo ariko twe twahisemo kwitwa Burundi bw'uno munsi kugira ngo dutegure kazoza uno munsi rero niba twavuze ko tugiye kuwerekana ingene dushobora guha kurwanya ubushomeri mu rwaruka kera baravuga ngo kubugwanya mugo ntibigeze berekanize inzira rero umuganga wa FPN Boneza uzanye ni ukwereka ingene dushobora kwitunganya hagati y'urwaruka vy'ukuri tudashizemo bamwe bavuga ngo bagiye kutuvugira ibyo bavuga tutabizi iyo baje ataho tuze tutanabatumye imisi yose urwaruka rushatse gutunganya imigambi y'iterambere bakamubwira ngo zana ingwate mbega bagusaba ingwate y'imiliyoni amajana abiri atani nkoko utunze iyo ngwate uzayikura uno munsi rero fpr mboneza ije kuba ingwate yo guharuka kugira ngo rushike ku iterambere rama umuntu avuze ati kimwe bibiri bitatu tugiye gukora ibi tugiye kubikoresha uburyo buvuye ngaha n'ubuwe muremeza yuko tudahengeshanya yuko ugwaruka dufise inguvu kandi twe turi benshi mu gihugu byo natangaza ingene twokena kandi turi benshi turafise amaboko ku bijanye n'uburimyi tuzokwitunganya mu migwi mito mito kugira ngo dushike ku iterambere mu bijanye n'ubworozi tuzokwitunganya kuko aho ubworozi uko bukorwa turabizi basokuru barabituraze abavyeyi barabituregeshe dukoresheje ubu tugiye kubitunganya ku mugaragaro kugira ngo twame twanke kuguma duteze amaboko abatayakira ajejwe kumenyekanisha amakuru muri uwo mugwi aho kuri uyu wa kane wari watunganije ikiganiro kwa menshi amakuru tumukurikire Islam novuga ko ari uburyo bwa kijambere bwo gushobora gutanga ubutumwa canke ijambo riri ku mutima umuntu akarishikiriza abo hambere kera babikora mu kwivuga amazina hama ubu rero muri iki gihe ca none iyo umuntu agomba kuvuga arashobora gukoresha Islam kugira ngo ashobore kugaragaza canke kuvuga guserura ivyiyumviro vyiwe uko riteguwe nuko hazoba harimwo inganda hazoba harimwo uruganda rwa mbere rwa Islam aho aba Islamer canke abasanzwe bakora ivyo vyo kwivuga ibyese n'iki bya bwa mu burundi bazogerageza gufata akanya bari bariga basubira kumenya ibindi bishasha ku byerekeye ibyo bya silamu hazoba hariho n'urundi ruganda ku mbuga ngurukanabumenyi media sosiyo eh, n'urundi ruganda management culturel n'abantu bavuga ko bategura batunganya rutegure isabukuru kugira utegure kijanye n'ibi by'iwacu by'imico kama n'ibindi bitandukanye birasaba ko hariho ubundi bumenyi uba ufise hama hongere habe n'irindi ruganda rwerekeye ibintu byo gufata amasanamu fotografi. ibyo nabyo nyine bikazoza biraba ku migoroba iyo sabukuru kugira ngo abantu bashobore kuza kubona abantu batandukanye bwashe kumenya silamu n'ibindi bitandukanye isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu amakuru yacu tuyabandaniriza mu bijyanye n'amagara y'abantu isekeza ryahariwe indwi nyafurika y'urucanco ritegekanijwe kuva ku igenekerezwa mirongo ine na gatanu gushika ku rya mirongo irindwi n'umunani ruhenshi bikazuba bifatanye n'indwi yahariwe amagara meza ku babyeyi n'abana byashyikirijwe n'umwunganizi w'umushikiranganji y'amagara y'abantu kuri wa kane mu ruganda ku bamenyeshamakuru Joseline Sanze rugeze akamenyesha kwambavu y'ibyo hazoba n'ibindi bikorwa byo kuronsa abana batakwije zitujuje incanco zitegekanijwe ibikorwa bikorwa nako bizobandanya n'inyuma yayo ya magenekerezo kuri kirejo zirine sanze kuri mikoro ya merikire kaze neza ubushyikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buriko buratunganya isekeza ry'indwi yahariwe indwi nyafurika y'ubucanco twashimye kuyifatanya n'indwi yahariwe amagara meza ku babyeyi n'abana iryo sekeza rero rizoba ku matariki ya mirongo ibiri na gatanu na mirongo irindwi n'umunani z'uku kwezi kugira ngo tushobore gushikira abana bose icivugo nyamukuru cyo muri uno mwaka incanco zose zitegekanijwe ku mwana uwo ari we wese iryo sekeza rero ntizoba ririmo gusa incanco ririmo n'ibindi bitegekanijwe nk'uko twama tubigenza mu nzu hari amagara meza y'ubuvyeyi n'ibibondo hazoba harimo n'ibindi bikorwa bitegekanijwe nko gutanga vitamine A ku bana bashika ku rugero miliyoni n'ibihumbi amajana indwi na mirongo icenda na bitanu n'ijana na mirongo ine n'indwi b'abana bari hagati y'amezi atandatu na mirongo itanu n'icenda bazohabwa icunyunyu ca vitamine A hamwe n'abana bari hagati y'umwaka umwe n'imyaka cumi n'ine bangana umuriyoni n'ibihumbi amajana atanu na mirongo mirongo indwi na bane n'amajana atandatu n'umwe bazohabwa icyo kinini cyo kuvura inzoka arbendazole n'ababyeyi bibungenze bazoronka nyene icyo kinini cyo kuvura inzoka ababyeyi bafise imbanyi ziri hagati y'amezi ane kuduga bangana ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi n'icenda n'amajana atandatu na mirongo ibiri n'umwe iruhande yaho abana batakwije incanjo zitegekanijwe ku magenekerezo ya cumi n'umunani na cumi n'icenda z'uku kwezi barabaremesha kiyago baduca mu kibano mu burundi bwose umwe wese ku mutumba ariko kugira ngo arondere umwana ataba yakwije ikirangamisi c'incanco zitegekanijwe basanze uwazikwije bazokwandika ko yazikwije basanze hari uwasivye nka rumwe muri abo bana ashobore kuronka urwo rucanco aho ni ku bana bari munsi y'amezi mirongo ibiri n'atatu kandi uko kurondera abana batakwije incanco zitegekanijwe bizoca bisubira bibandanye mu nyuma no mu kirangamisi c'incanco za misi yose amakuru yacu tuyabandaniriza mu bijyanye n'amagara y'ibitungwa urucanco rw'akaranda rw'akaranda k'imene n'intama rwaratangujwe kuri wa gatatu makumi na tanu kuri cenda hageze intara ya ngozi iyo ndwara ikaba yahitanye ibyo bitungwa birenga amajana n'itangara mu kwezi kwa gatanu akaba ari byatumye abarongoye intara babuze uruja n'uruza rw'ibyo bitungwa hamwe no gufungura inyama yabyo iyo ngingo yatumye ubutunzi ubutunzi nako kwa komine gashikanwa bugabanuka kuko iri mu isoko yahuriramwo ibitungwa byo mu karere kura no mu bihugu bibanyi nk'uko bivugwa na musitanteri w'iyo komine ngozi nkuru tubaza apuline muzagara ubwo rucanco rurabimene inama zo mu mitumba yose ya komine tangara na busiga amakomine yibonekejemwo aho karanda k'ivyo bitungwa nk'uko bivugwa n'urongoye ibiro vy'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije mu ntara ya ngozi justin uwawe amenyesha kandi ko ubwo rucanco ruraba imitumba yo mu makomine ya ruhororo kiremba na gashikanwa ihana urubibe na komine tangara ikomine yapfishije imene n'intama zirenga amajana ane mu kwezi kwa gatanu gusa kubera ako karanda warongoye intara y'uburimyi n'ubworozi ya ngozi agahamagarira aborozi bose kwitabira icyo gikorwa kugira ngo bakinge kubera ingingo zafashwe harimo kugara amasoko kuri ibyo bitungwa komine gashikanwa arahombeye rwose kuko ngo isoko yo mu vyegwa yashorerwamwo ibitungwa byo mu karere k'uburaruko eka no mu zindi ntara harimo n'igihugu ca Tanzania ubu nta mene cyangwa intama n'imwe ziza ivyinjiriza amatagisi menshi iyo komine cane François Ndayiragije arongoye iyo komine ati birumvikana ko amafaranga atoshigwa imbere y'amagara y'abantu akavuga rero ko ashyigikiye izo ngingo zafashwe ingozi ponari muzagara radiyo isanganiro tugushimire Apolline Muzagara mu bijanye n'ibidukikije urongoye igisata c'ibidukikije muri commune Rugazi ntara ya Bubanza bipeye mu mfunyafunyo y'igifaransa arihaniza abanyagihugu kubandanya bono bonona ibiti vy'amapinusi bimaze imyaka irenga 40 bitewe ku nkengera z'ikibira mu konona ivyo biti ngo baravyimbagura n'imipanga bakongera bagakuramwo n'utugegene abantu bakunda gufatisha umuriro kumbabura Bartazan Cimbikije kanamenyesha ko hari n'ababaza n'abaza kurondera utwo duti bava mu zindi ntara y'ububanza sipesi karitas ibiti by'amapinusi byatewe haraheze imyaka irenga mirongo ine mu mitumba ya nyenkarange karambira ndubura na gasumo ni ku nkengero y'ishyamba kimeza gikibira ngo nibyo bibangamiwe gusumba ahandi nk'uko abanyagihugu bo muri iyo mitumba babimenyesha ngo ni abantu rero bamwe basanzwe babangaho nyine abandi ngo bazanana mu kibira bavuye mu ntara za kayanza na murambya bakimbagura ibyo biti by'amapinusi bakoresheje imipanga ngo bagakuramo utugegene abantu bakoresha mu gufatisha bagurisha imbabura utwo tugegene dutekegwa utuganda ngo turahezwa tukagurishwa mu zindi ntara na cyane cyane bujumbura urongoye igisata kije kw'ibidukikije obepeye mu mfunyapfunyo y'igifaransa muri komine rugazi barutazara n'icyo mbikije agasaba ariko abarongoye intwaro mu kayanza n'imurambya mu bice bihereranye na komine rugazi guhimiriza no kwihaniza abanyagihugu kubandanya bonona ibidukikije sipesi karitasi kabanya n'ibubanza radiyo isanganiro Huko mwabyumvise mu ngingo nkuru nkuru mwigisha kuri Sebururi muri commune n'intara Bururi yarishwe hakerewe izosi mu cagucago go kuri wa kane abishiye niyo ngabo Alexi hafi y'umuhana iwe ikabuye bakaba bataramenyekana na igipolisi Bururi kamenyesha ko amatohoza yatanguye inkuru tubaza Jean Pierre Misago abantu batatu nibo amatohoza yahereye ko ngo bimenyekane abo babishe bakereye izosi niyo ngabo alexi umwigisha wo kuri lise yatowe ikiziga hafi y'umuhana iwe ikabuye ku mugwa mukuru w'intara ya bururi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nk'uko mu gipolisi bururi babivuga haba telefone yiwe ngendanwa haba amafaranga yari yaronse ko ingurane atazwi neza igitigiri nta na kimwe bamusanganye bamwe mu baba ku mugwa mukuru w'intara b'intara ya bururi bavuga ko muri ino minsi bugarijwe n'abantu babategera bakabambura amasakoshi n'amatelefone ngendanwa cyane cyane ku bakenyezi hamwe n'ubusuma bw'ibitungwa bito bito nk'inkoko inkwavu impene n'ibindi badasize inyuma ibikoresho byo gukinjika bagasaba ko umutekano wokongerezwa frederic niyonzima buramatari w'intara ya bururi avuga ko uwo mwigisha yoba yazize akagurane yari yaronse wese agashikiriza ko umutekano uraba ubwa mbere umuntu ubwiwe agatera akamo abarongoye gukomeza inyabune ngo kugira amahoro n'umutekano bitsimbatazwe jean Pierre misago ibururi radiyo isanganiro